Esperantaj filmetoj kun subtekstoj. Esperanto parolanto volas kaj povas praktiki la lingvon dum Esperanto aranjoi, kiuj povas esti internaciaj kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj kaj tiel plu. La parto preno tamen kostas tempon kaj monon. Kaj necesas ankaŭ giui, vojaĝ giuste tiu liberezzo dum la passinta iaro estis forte limigita pro la coronvirusa pandemio cae tiel plei multai arrangioi ne povis ocasi. Ciel ancau en aliai vivosferoi, la esperanto parolantoi devis contentigisin per la practicado de esperanto en da interreto. Tie oni ja povas legi cae scribi, oni povas babili, cun amicoi helpe de Skype, oni povas ausculti retradion, cae oni povas specti filmetoin en Esperanto. Filmetoi en Esperanto ja estas la plei alloga formo de practicado de Esperanto exter la personae rencontigioi en realo, char oni povas vidi homoin, kiui parolas Esperanton, kai eblas ankau aldoni subtextoin en esperanto kai en aliaj lingvoi. Ambau eblezoi estas tre bonai. Subtexto en esperanto faciligas la comprenon de la parolado de esperanto mem, kai subtextoi en aliaj lingvoi helpas compreni la enhavon, precipe al homoi, kiui ancorau nesuffice regas la lingvon ili tiel sen pene povas lerni, do ili ne falas en truon post curso, set ili povas giui esperanton ec de la unua momento, cae ne riscas el revigion post suffice da lernado. Do filmetoi en esperanto estas bela afero. Sed la productado de filmeto, en kiu ocasas viva parolado de esperanto, postulas plurain capabloin. Odiau, la tecnica flanco de registrado de filmeto estas ja ne plu granda malhelpo, char cutime ciu homo posedas compufonon per cio eblas registri jam suffice tecnice altqualitain filmetoin. Por havi bonan sonon, necessas tamen uso de microfono en la proximezzo de la buscio de la parolanto char alicase la echo de la chambro au la bruo de la medio malbonigus la son qualiton. Aliflanque gravas la personae etsoi cae capabloi de la parolanto. Ne nur necessas suffice bella vocio, set precipe bona prononzo de esperanto. Cae gravas viva parolado, do la aldono de gestoi cae mimico cae la variado de la vocio, por esprimi emozioin, au por accenti certain vortoin au frasoin. Cae la persono de la parolanto devas ancauperi impreson de simpatio, do exemple ridetoi estas tre allogai. Antaune longe mi presentis citia in la Esperanta Retradio filmeton de Juna Usonanino Chelsea, quiu parolis pri politicae ocasajoi de la sessa de januaro en Washingtono. Si bonege faris tion. Si presentis facte film documenton el nia epoco. Si plenumis ciuin condicioin ciuin mi jus prescribis. Cai si aldonis traducon alla angla. Tiel la filmeto estis nenur interesa por esperanto parolantoi, sed ancau por homoi, ciui interesigas pri la lingvo, char gi montras che Esperanto estas vivanta, belsona lingvo, ciu bonege funccias por esprimi actualain enhavoin de la nun tempo. Estus desirinde, habi pli da tiai filmetoi, de plurai parolantoi el diversai landoi, La temaroi de la filmetoi povas esti tre vastai. Ju pli da parolantoi samtempe productus filmetoin, des pli bunta estus la bucedo de temoi, de geografia cae lingua de veno, cae de tipoi de personoi. En la pasintezzo, ciam aperis unuopai homoi, ciui estis lertai en la productado de filmetoi, el staras tiu rilate exemple evildea el Australio. Sed ancau el Austrio venis youtube YouTubei filmetoi de Oliver, sub la titolo Oliver racontas. Mi volas per citiu son articolo al voci lertain parolantoin de la lingvo, men producti filmeton. Eble via havas iu in familiano in au amicoin in povas helpi al vi. Ne necessas ke ili estu esperanto parolantoi. Kai se temas pri la teksto de via filmeto, via povas sendi gin al alia esperantisto por korektado. Do esperantisto i povas doni lingvan helpon. Fine, mi volas ancora omenzi che ja ancau ebla subtextigi en esperanto alilingvain filmetoin, do filmetoin, en tiui estas parolata alia lingvo, kai oni povas legi la tradukon al esperanto subtexte. Mi forte mal rekomendas okupigi pritio, tio, char tio estas kontraŭproduktiva, malakcela por esperanto. Se oni ne estas nasca parolanto de la lingua de la filmeto, oni ja audante la sonon traducas au provas compreni la frasoen. Tio jam ligas multe da cerba capacito. Tio limigas la capaciton por la traduco cae compreno de la subtexto en esperanto. Cae oni ja ne audas paroladon en esperanto. Mi mem spectis exemploin de tiai filmetoi, dum esperanto aranjoi en Slovakio cae Cechio, cae tiel spertis tiun absurdajon. Do por helpi alla disvastigo de nia lingvo, parolu gin, cae registru tion, ciu per camerao por filmeto, ciu nur per microfono por podcasto. Al dono de la texto en esperanto, estas ciam bonvena mi certigas al vi che tia agado estas tre contentiga.